ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا Na wanakuuliza habari za roho, sema, roho ni katika mambo ya Mola wangu mlezi, nanyi hamkupewa katika ilmu ila kidogo tu. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا Na tungelipenda tungeliondoa tuliokufunulia. Kisha usingelipata mwakilishi wa kukupigania kwetu kwa haya. إلا رحمة من ربك inna fadlahu kana alayka kabira isipokuwa iwe rehma itokayo kwa mula wako mlezi hakika fadhila yake kwako ni kubwa قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن bimithli hadha al-Qur'ani la ya'tuna bimithlihi لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا Sema, wangelikusanyika watu na majini ili walete mfano wa hii Qurani, basi hawaleti mfano wake, hata wakisaidiana wao kwa wao. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا na hakika tumewaeleza watu katika hii Qur'ani kwa kila mfano lakini watu wengi wanakataa isipokuwa kukanusha tu وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا na walisema hatutakuamini mpaka ututimbulie chemchemu katika ardhi hii au takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira au uwe na kitalu cha mitende na mizabibu na utupitishie mito kati yake ikimiminika au tusqita as-samaa kama za'amta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaa'ikati qabila au tuangushie mbingu vipande vipande kama ulivyodai au tuletee Mwenyezi Mungu na malaika uso kwa uso أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا أَوْ أُوَ na nyumba ya au upai mbinguni wala hatutaamini kupaa kwako mpaka tuteremshie kitabu tukisome sema subhana rabbi ametakasika mula wangu mlezi kwani mimi ni nani isipokuwa ni mwanadamu na mtume Allahu akbar Allahu akbar La Muhammad Watu wako wanakuuliza kwa kutomezwa na Mayahudi Nini hakika ya roho Waambie roho ni katika elimu yake mwenyewe Mola wangu mlezi alijihusisha nayo yeye na nyinyi hamkupewa elimu ila chache tu ukilinganisha na elimu ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Na lao tukalitaka kuifuta kabisa kifuani mwako hiyo Qurani tuliyokufunulia tungelifanya hivyo na kisha usingelimpata yeyote kwa kunusuru katika watu wako. Lakini tumeiacha Qurani ibaki vile vile kifuani mwako kwa rehema kutoka kwa Mola wako mlezi. ni fadhila zake kwako wewe ni kubwa mno katika muujiza huu. Waambie kwa kushindana nao kama wanaweza walete mfano wake nao hawawezi hata wakikusanyika watu na majini wakasaidiana kuleta mfano wa Qurani kwa mpango wake na maana yake hawawezi na saidiana wao kwa wao. Na katika Qur'ani hii tumewaeleza watu kwa namna mbalimbali kila maana kama ni mifano katika maajabu yake, lakini watu wengi walikataa ila kupinga na kuchukia. Ilipodhihiri kushindwa kwao na Qur'ani na wakabano kwa hoja, wakataka waletewe ishara nyingine na miujiza mingine. Hicho ni kitendo cha mwenye kushirwa hoja, aliemewa na kutahayari. Ndiyo akasema, hatutokuamini mpaka utimbulie katika ardhi ya maka chemchemu ambayo maji yake hayakatiki. Au uwe nacho kitalu maka cha mitende na mizabibu chenye kupita mito kati yake. Kwa kujua kuwa ardhi ya maka ni kavu hayoti kitu au mbingu ituangukie vichwani mwetu kwa mapande kama ulivyodai kuwa Mwenyezi Mungu anatuahidi hayo au tuletee Mwenyezi Mungu na malaika tukabiliane nao macho kwa macho au uwe na nyumba iliyopambwa kwa dhahabu au pae mbinguni na hata hivyo hatukusadiki mpaka ukituletea kitabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu kinachothibitisha ukweli wako tukisome waambie Mola wangu mlezi ametakasika kabisa na kuhukumiwa na yeyote au yoyote kushirikiana naye katika kudara yake. Mimi si chochote ila ni mwanadamu kama mitume wote wengineo na wala wao hawakuwaletea watu wao muujiza ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu.